esa alegrimita que se asoma en tu mirada. Me hace llorar por ti, sé que sufres por mí. Por ella cantan con más sentimiento los gorilas. Quisiera poder contener mi aliento para detener el tiempo. Extrañándote. Y que todo siga ahí de emoción para un alma que se reaviva. Los gorilas extrañándote.